Sabbath to everyone. We are thankful to God for His blessing to be here together. Благодариме на Бога за благословот што можеме да бидеме заедно While uh, we are starting to study two important subjects, на почетокот на проучувањето на два мощни важни предмета, the letter rain and the loud cry. а тоа се позниот дошт и гласниот вик. But before this, let's, uh, let's set the stage. Но да ја подготвиме сцената пред сето ова. Please open the Bible together with me in Hosea chapter 4. Отворете заедно со мене Библијата во книгата на пророкот Осија, четврта глава. And let's read together verse 6. So Hosea chapter 4 verse 6. И да го прочитаме заедно 6 стих. Осија 4 глава 6 стих. Изгина мојот народ затоа што нема разум или знаење, велат други преводи. Зашто ти си го отфрлил разумот и јас ќе те отфрлам од моето свештенство, бидејќи го заборави законот на својот Бог и јас ке ги заборавам децата твои. According to the word of God sent to us преку Осија, his church, his people are destroyed by the lack of the knowledge. Неговиот народ, неговата црква изгина заради недостиг на знаење или разум. So according with these words, what we must have is knowledge. Значи, оно што треба да го имаме во согласност со овие зборови е знаење. A real knowledge. Вистинско знаење. Not some informations. Не само информации. Not some ideas. Не само некои идеи. But knowledge. Току знаење. Knowledge. Знаење. Let's go now in Colossians chapter 1 and read from there verse 9. Да отвориме сега во посланието до Голосијаните. Colossians 1, verse 9. Првата глава, деветиот стих. Послание до Колосијаните, првата глава, деветиот стих. Апостол Павле вели, Затоа и ние, од оној ден кога го чувме тоа, непрестано се молиме и сакаме да се исполниме со познание на Неговата воља во секоја мудрост и духовно разбирање. In the words that we have read now, we see that Paul is praying for the people from Colossians. Значи, во овие зборови кои што ги читаме, апостол Павле се моли за Божиот народ во Колоси. Let's see why he is praying for the people from Colossae. Да видиме зошто, што се моли апостол Павле за народот во Колоси. Let's read verse 7 and 8. Да ги прочитаме предходно 7-иот и 8-иот стих. Како што и научивте од Епафрас, нашиот возлюбен соработник, кој е верен служител Христов заради вас, и кој не извести за вашата љубов во духот. So Paul have heard about the love in the spirit of the church from Colossae. Значи апостол Павле бил известен за љубовта што ја имаат во Духот Свети верниците од црквата во Колоси. And when he heard that these people have love in the spirit, he began to pray for them И штом чул дека овие луѓе имаат љубов во духот, почнал да се моли за нив, desiring that the church be full with the knowledge of his will, God's will. Посакувајќи оваа црква да се исполни со познание на Божјата воља. So what the church must have is the knowledge of the will of God. Значи, оно што црквата треба да го има е знаење за Божјата волја. So the knowledge of the will of God Значи, знаењето на Божјата волја is the knowledge who can help the church do not be destroyed. Е нешто што ќе и помогне на црквата да не изгине. Now, I invite you to open the Bible in the book of Amos. Дотореме да сега во книгата на пророкот Амос chapter 3 and let's read from there verse 7. Третата глава каде што ќе го прочитаме седмиот стих. Амос 3:7. Амос трета глава, седми стих. 37, да? Познати зборови, на времето ги знаевме на памет, кога единствената Библија што ја имавме беше Даничич Караджич. <laughs> Зашто Господ Бог не прави ништо, додека не им ја открие тајната своја на своите слуги пророците. So according with these words, God is making known to his people his will through the prophets. Според овие зборови Господ ја открива својата волја на својот народ преку пророците. Nothing from what is important for the people is not hide for them. Ништо што е важно за неговиот народ, тој не го крие од нив. In Deuteronomy chapter 29 verse 29 во Втора Второзаконие или Пета Мојсеева 29:29 29 Moses said that the hidden things are of the Lord, but the revealed one are of his people. Let's read from there. Да, Мојсей изјавил дека она што е тајно му припаѓа на Господа, но она што е откриено тоа ни припаѓа нам и на нашите синови довека. Okay, thank you. So, we have read four verses Значи, до сега прочитавме четири стиха, which introduce to us the knowledge of the will of God manifested through the prophets. кои што ни го откриваат знаењето за Божјата волја преку неговите пророци. And it is important to highlight this fact. Knowledge sent to us through the prophets. И можете е важно да го нагласиме овој факт, дека знаењето за Божјата волја нам ни се испраќа преку пророците. Why this? Зошто е тоа така? Because everybody else can give us some knowledge about God, about the will of God. Затоа што секој друг, било кој може да ни кажува, да ни, да ни дава знаење за Бога или за Божијата волја. Секој може да каже нешто за Бога, да поучува нешто за Бога, било да е тоа погрешно или исправно. Како што вчера, синоќе, на почетокот на саботниот ден видовме, about the people of Israel standing at the border of Canaan, Како што израелскиот народ се наоѓал на границата на хананската земја и прима извештај од изведниците за тоа што виделе тие во каква е ветената земја. The report was real. Извештајот беше вистински. It was not false. Не беше погрешен, лажен извештај. Speaking humanly. Значи, човечки кажано, тоа беше вистински извештај. But apart from that report, heavenly speaking, it was false. Меѓутоа, еден дел, говорејки сега со Божи небесен јазик, од тој извештај бил погрешен. And it was false because the reality, the, the earthly reality, is the false when God says something else. Затоа што земската реалност, колку и да е реална, значи джиновите, например, е погрешна ако Господ кажува нешто друго. It was true that in that country were giants and they were very powerful. Значи вистина е дека во таа земја живееле джинови и кои што беа многу, многу силни. But if God have promised the country to the people, the country was theirs already. Но штом Господ ја ветил таа земја на својот народ, тогаш таа земја веќе припагела на израелците, само со тоа што Господ ветил. Because when God speaks, there it is what he speaks. Затоа што кога Господ зборува, така и се случува, така биднува. When he said, I will give you the country. Кога рекол, јас ќе ви ја дадам таа земја, the country was already there само што Господ го кажал тоа, земјата веќе била нивна. Иако тие се уште не биле влезени во земјата. The same thing is valid, it is truth also for us. Истото важи, истото е вистина и за нас. Please tell me, did God promise the heavenly country for everybody of us? Кажете ми, молам, дали Господ нам ни ја ветел небесната земја за секој еден од нас? Did he promise to everybody of us? Дали за секој еден од нас не дал такво ветување? It is yes. ours if he promised to us. Дали е таа земја наша, штом Господ ни ја ветил? You see? Гледате? Not everybody with us maybe will go there. Може би не сите од нас тука ќе отидат таму. And if God has already promised and gave us the country, why we won't be there? Но ако Бог веќе ни ја ветил, значи веќе ни ја дал таа земја, тогаш зошто не би биле таму? Што, што, не, што би не спречило да бидеме таму? this, to this question we will answer this week. Ova sedmica će dademe odgovor na ova prašanje. It won't be a, a direct answer. Ne mora biti nekoj direktan odgovor. But will be an answer that will you will understand it from what we will read from the Bible and from the spirit of prophecy. но ќе биде еден одговор кој што ќе може да го разберете од сето оно што ќе го читаме од Библијата, но и од духот на пророштвото. Сега ќе навлеземе во нашиот предмет. Позниот дошт и гласниот вик. Кажете ми, дали знаете што е тоа дзидот на плачот? Дали се чуле за дзидот на плачот? It is a wall, a part of the wall of the west part of the temple built by Hero. Значи тоа е еден остаток а, од западниот дзид на вториот храм, храмот кој што бил изграден од Ирод Велики. That remained after the, the Romans army conquered uh, Jerusalem and destroyed the temple in uh, Кој што 70. останал, а, значи тој дел од дзидот а, и до ден денес останал, откако римјаните го уништија храмот и градот во 70-та година од новата ера. We have three pictures there. Тука гледаме три слики. In the middle, it is a, a, a portrait made somewhere in, uh, in the m- medieval age. Portrait. A <laughs> portrait. Значи не може да биде фотографија. <laughs> значи, <clears throat> средната слика е представува еден портрет е, на слика на уметничко дело, значи, од е, средниот век, наводно средновековна сцена. It is a picture which reveals that 500 years ago the Jews were weeping at that wall сликот што покажува дека пред околу 500 години евреите плачеле буквално на тој дзид. In your left side there is a, a picture somewhere in the 18th 19th century. Uh, 18 19th century. Yeah, 19th century. Левата слика што ја гледате е фотографија од многу стара, на, од крајот на 19-тиот век. Showing that in this period the Jews also were weeping at the wall. И таа фотографија покажува дека и во тој период, значи крајот на 19-тиот век, евреите кои што доаѓале кај дзидот на плачот, и тие буквално плачеле на тој дзид. And the last one in your right, а последнава деснава слика што ја гледате, it is a modern one. Тоа се разбира некоја современа слика, која што ни го покажува истото. Еден евреин гледаме како плаче пред дзидот на самиот дзид. Do Adventists have a weeping wall? Дали адвентистите имаат дзид на плачот? Do we have something in our history Дали имаме нешто во нашата историја, некој настан, некоја загубена војна, може би, on which we should cry. нешто околу што и за што би плачеле. Има ли нешто такво околу што и за што би плачеле? We will answer to this question in this morning. Утрово ќе одговориме на ова прашање. And we are going to the first quote that we will read. И ќе преминеме на првиот цитат од Духот на Пророкството, што ќе го прочитаме. Целиот? О, о, о. Се гледа убаво? Кога во Рузвелт, Нью Йорк, 3 август 1861 година, ни беше покажана состојбата на Божиот народ. Мнозина не успеале да го достигнат стандардот што го поставил нашиот Спасител. Тие се во алармантна состојба. Тие се невнимателни да ја испитаат основата на своја, за својата надеж, туку се индиферентни за состојбата во која се и се само измамени. Постои склоност кај некои подржувачи на саботата, да се радуваат заради тоа што поседуваат вистини кои можат да се потврдат со Божето Слово, на кои неверлисте не можат да им противречат, и со тоа се задоволни. Тие не напредуваат во божествениот живот, нивната вера не се усовршува со делата, тие не го чувствуваат својот недостаток на духовност, туку се гордеа дека ја имаат вистината и понекогаш ја бранат на несоодветен начин – Тие се чувствуваат богати и се збогатиле и немаат потреба од ништо, а не знаат дека се мизерни, сиромашни, слепи и голи. Постои ли поголема измама за човечкиот ум од таа која прави да веруваме дека сме на вистинските основи и дека Бог ги прифаќа нашите дела, кога во суштина не се согласуваме со Неговата волја и кога формата на побожност се меша со силата на духот, мислејќи дека не ни треба ништо, кога во суштина ни треба се. We are here in 1861. Ова значи било напишено 1861 година. In 1864 will be 20 years since the inception of Adventist Church. Во Значи, некоје време подоцна 1864-та би се навршиле 20 години од зачетокот на Адвентистичката црква. So the church is quite young. Значи, во таа година, 1861 та црквата, адвентистичката црква е се уште многу млада. Very young. Многу млада. Agree. Се согласувате? <clears throat> And God is showing to his prophet his will in regard to the church. И Господ преку својот пророк ја покажува, ја открива неговата воља во врска со црквата. Now remember what Hosea has said to us when we have read. Се сеќаваме што ни кажа Осија кога го читавме неговиот текст. My people is destroyed for the lack of knowledge. Изгина мојот народ Зато што нема знаење, заради недостиг на знаење или разум. The knowledge of the will of God sent us through his Тоа е знаењето за Божјата волја која што ни се испраќа преку пророците. Now we we have we are staying face to face with the representation of God's will in regard to us. Ние сега се соочуваме, стоиме лице в лице со откровението на Божјата волја во врска со нас. And the prophet saw the condition of the church. И пророкот ја видел и било покажано состојбата во која што се наоѓа црквата. And she saw that the people is not at that standard put before them but by Christ. И таа видела дека Божиот народ го нема достигнато стандардот кој што Господ го одредил за, за него. She saw that there is a disposition between his people Таа видела, значи, дека постои склоност кај Божиот народ, to rejoice that they have the truth да се радуваат што ја имаат вистината and they rest satisfied not growing in grace, in faith and work. и со тоа се задоволуваат. Ја имаме вистината, се задоволни сме со тоа и понатаму не растеме во духот, во благодата Божија. So, we are in danger when we know that we have life. Значи, кога знаеме дека имаме вистина и светлина од Бога, се сме во известна опасност. And this danger can destroy us. И таа опасност не се заканува да не уништи. Но Господ го испитал својот пророк за да не поучи. And the said to us. И пророкот ни кажа. What stronger delusion can deceive the human mind than that which make us believe we are on the right foundation? Постои ли поголема измама за човечкиот ум од таа која прави да веруваме дека сме на вистинските основи? Now we can raise a question. Сега може да поставиме едно прашање. God accepts now or in the past accepted our work, our church work made for him Did God accept? Дали Господ го прифаќа сега или во минатото делото што црквата го направила за него? I'm referring to our ministry from the present and from the past. Значи зборувам за нашата служба и денес и било кога во минатото. Let's read the, note, the, the, the continuing of these passages. Да продолжиме со остатокот од овој, овој текст. Божјот народ ќе биде испробан и проверен. Јасното и насочено сведоштво мора да има истакнат дел во оваа работа. Во овие денови на темнина и опасности, кој е тој кој може да застане и да ја зборува целата вистина? Мноштво на учители пророкуваат убави нешта. Тие не гледаат посебна причина за узбуна во, за моменталната состојба на оние кои се нарекуваат Божи народ. Луѓето спијат, а и учителите спијат. Тие извикуваат мир, мир и мноштвото што слуша им верува и се опуштени. Ова ја прави необходността уште поголема за верните учители да го дадат јасно насоченото сведоштво. Сегашното време е време на чистење и прочистување, време на војна и проби. Израелскиот дом се просејува како што житото се просејува ни сито, плевелот мора да биде остранет и ќе биде потребна внимателна работа за да се одвој, оддели плевелот од зрната жито. Божјето прецизно око може да го забележи и најмалото парче плевел – но нема да дозволи и немалото зрно жито да падне на земјата. Од овој цитат би сакал да нагласам само едно нешто. Како што гледаме цитатот, множина ќе дојдат и ќе речат мир и сигурност. Се е добро на Сион. It is true that in the past, Вистина е дека во минатото the other churches were not doing the will of God. Другите цркви не ја вршеле Божијата волја, but we are doing the will of God. но ние ја вршиме Божијата волја. Ellen White is pointing to us a, a special idea. Елен Вајт не упатува на една посебна мисла. The people are not seeing in us or at us something to cause an alarm. Тоа е дека луѓето не гледаат во нас нешто што ќе ги растревожи. We are not sounding an alarm. Со други зборови, ние не објавуваме тревога. We are not giving to the world any reason to be alarmed на светот не му даваме некаква причина за да биде растревожен. Многото што се наоѓаат надвор од црквата се заспани. Исто така и нивните учители се заспани. But about them, Ellen White is saying, Но врска со нив Елена Вајд вели that they don't see any special cause of alarm in us. Дека тие, значи заспаниот свет, другите цркви, другите верски учители, тие се опуштени бидејќи не гледаат било каква причина за тревога од самите нас. So our attitude in the world should be something alarming. Со други зборови, нашиот став, нашето однесување надвор во светот, треба да биде нешто такво што ќе ги ги растревожи. Agree? Се согласувате? But pay attention. Обратете внимание. Satan knows this. Сатаната го знае ова. Satan knows that we must sound the alarm. Тој знае дека ние треба да објавиме тревога. And he is sending his emissary to sound a false alarms. И тој ги праќа неговите агенти да објават лажна тревога. So people were asleep. Значи народот е заспан. Wake up the trumpet sound. Треба да се разбуди на гласот на трубата. They look and say, "Oh, there is nothing, a false alarm." И кога се разбудат од звукот на трубата и ќе видат дека нема ништо, ќе речат, "А, лажна тревога и повторно назад. Во, назад во сон. And so and so И така натаму, и така натаму. The devil knows how to deceive the people. Дјавол знае како да ги прелаже луѓето. And he knows that he can make the people to to confuse the sound of the trumpet. И ќе ќе направи и прави луѓето да се побркаат од овие звуци на трубите, од лажни и вистински. The sound of a real alarm is confused with the sound of false alarms. Звукот на вистинската тревога да биде побркан и помешан со звукот на лажните тревоги. That's why it is very important that we have the Holy Spirit to give a correct alarm. Затоа нам ни е потребен Духот Свети, за да можеме да сигнализираме еден вистински звук, вистински, вистинска тревога. Not a false one. Не лажна тревога. So our work in this regard Затоа нашето дело во овој поглед should not be focused on alarmism on alarms. Нашето дело, значи, во овој поглед не треба да биде сосредоточено на тревожење, to be scared, to scare the people. Во смисол да ги плашиме луѓето. But our message should be focused in the Bible, in the word of the God. Но нашата порака треба да биде фокусирана во Библијата, во Божјето слово. Because we saw at the beginning of the Sabbath, бидејќи синоќа на почетокот на саботата видовме that at the end of the time, God is preaching for the last time the gospel to prepare people for His coming. дека во последното време Господ за последен пат проповеда испраќа Евангелие за да подготви народ за неговото доаѓање. And our focus must be on that message. И нашиот фокус треба да биде на таа порака. Now please, tell me your, your opinion. Кажете ми, молам, вашето мислење. Have the Seventh-day Adventist Church till now preached the three angels messages? Дали Англичката црква, црквата на Тесте на седмиот ден, до сега ги проповедала пораките на трите ангела? Have we preached them to the world? Дали сме го проповедале ова на светот, пораката на трите ангела? Yes or no? Да, не? И да и не. Individuals, maybe. Individual, individual. Not, not the entire church. Not, not to the church. Not the entire church. Okay. Let's go to the next passage. And here we stay face to face with a very powerful declaration. Ајде сега да го прочитаме следниот цитат и во него ќе се сочиме со една многу мокна порака. Историјата на Стариот Израел е највпечатливата илустрација за искуствата низ кои поминаа адвентистите. Бог го водеше својот народ во адвентното движење како што ги водел и израелците од Египет. За време на големото разочарување беше проверена нивната вера како што била проверена верата на евреите пред Црвеното море кога и понатаму би се држале за раката што ги водеше во нивните поранешни искуства, би го виделе Божјето спасение. Кога сите тие што заеднички работеа во делото од 1844 година, би ја прифателе третата ангелска вест и би ја објавувале со силата на Светиот Дух, Господ силно би действувал преку нив и светлината како незапирлив порој би го преплавила светот жителите на земјата би биле предупредени уште пред многу години, делото би било довршено и Христос веќе би дошол да го избави својот народ. see, како што може да видите, знајето кое што Господ сака да го имаме in regard to the three angels messages во врска со пораката на трите ангела, тројата ангелска вест has an if содржи во себе еден услов, ако. been Ако сите или кога сите што заеднички работеа во делото have been united in the work in 1844 да беа сите значи сите адвентисти од Милеровото движење се мисли да беа сите обединети во делото, да ја прифатеа сите тие а, пораката на третиот ангел, had received да ја прифатеа пораката на третиот ангел, if had received, ако ја прифатеа, what this word are telling to you, што ви кажува овој збор, сите вам? That it was not accepted. It's very important. So, Много е важно. Please pay attention. Ellen White is speaking about people who were united in 1844. Обрати внимание на ова. Човек од големата борба, нели, историјатот на адвентното движење. Тогаш Елена Вајц борила за народ кој што бил обединет во тоа дело на проповедање во таа година 1844 пред разочарувањето start the message of the, the Seventh-day Adventist Church. Значи, тие луѓе обединети заедно ја, ја започнале ова објава, пораката на адвентистичката црква. And she says, from the word of God, и таа вели од Божјето Слово, that not everybody from that people have received. Дека не секој од тој народ тогашен ја прифатил the message of the third angel. Пораката на третиот ангел. And also they didn't preach to the world. И дека не ја, што не ја прифатиле самите, не ја ни проповедале на светот. What would have happened if they have received this and preached to the world? Што би се случило ако сите адвентисти пред разочарувањето ја прифатеа пораката на третиот ангел и ја проповедаа, ја објавеа на светот? A flood of light would have been poured upon the, the earth. Значи, како што вели Левет, цел порој од светлина би се излеал врз овој свет. So according to these words, Според овие зборови, the inha- inhabitants of the earth would have been warned. жителите на земјата веќе одамна би биле предупредени. The, the closing of the work, or the work in, his, in, in its and will be finished, will have been finished. Божјото дело веќе одамна ќе беше завршено. And Christ would have come. И Христос одамна ќе беше дојден. To deliver his people. Да го избави својот народ. So she speaking about what would have been happened in the past. Значи, овде во овој цитат од големата борба Елена да Вајд зборува за она што можело да се случи во минатото but did not happen. Но за жал не се случило. Do we have as Adventists a weeping wall? Дали ние како адвентистите имаме дзид на плачот? Looking at this passage. Кога читаме на пример овој цитат. Now let's go to the next one. Да преминеме на следниот. Божја волја не била Израел да талка 40 години во пустина. Тој сакал директно да го одведе во Хананската земја и таму да го насели како свој свет и среќен народ. Но ние гледаме дека тие не можеа да влезат поради неверието, како што вели апостол Павле во Евреите 3.19. Поради постојаното застранување и отпад изгинале во пустината и други биле подигнати да влезат во ветената земја. И исто така не е Божја волја повторното Христово доагање толку да се одолжува и неговиот народ толку долго да остане во овој свет полн со греф и со неволји. Но неверството ги оддели од Бога. Кога одбија да ја извршат задачата што им беше доверена, други беа повикани да ја проповедаат оваа вест. So Ellen White is creating a parallels between the Church of Israel and the Church of Advent. Значи, Елен тука прави една паралела помегу древната израелска црква и црквата на Адвентот или Адвентната црква од последното време. And she said that it was not the will of God that the people of Israel wander so many years. И таа вели дека не било Божја волја израелците да лутаат толку многу 40 години по пустината. also, he did not want it that this church to have a so long history. Jeste taka ne bila Božja volja Adventistička crkva da ima tolku dolga istorija, tolku dolgo da bide vo svetov. So we have a very interesting word. Znači, tukaj je jedan mnogo interesen zbor. Delay. Odolžuvanje ili odolgovlekuvanje. The coming of Christ was delayed. Hristovoto vtoro doagenje bilo odloženo. By whom? Од кого? Со што? And, and why? И зошто? And how? И како? На кој начин сме го одложиле Христовото доаѓање? Unbelief. Unbelief, we have the word here. Значи, со црвениот збор, неверството. There are three important factors. Постојат три важни фактори who stopped Israel entering into Canaan. Кој што го спречија Израел да влезе во ветената земја. Let's read them. Да ги прочитаме тие. Uh, Полно 40 години, број 1, неверството. So we have three. Unbelief. Значи имаме три. Неверството, број 1. Мрморењето, Или, под број 2, и бунтовноста, бунтовност под број 3. So three, unbelief, Неверство, murmuring, мрморење and rebellion. и бунтовност. What do you think? These three sins also characterize us? Што мислите, дали овие три грева не одлекуваат и нас како црква глобално? Why I'm asking you this? Because in Romania, the preachers of the Peace and safety theology, the preachers of the Peace and safety hmm. theology, Зошто ви го велам ова? Во Романија, например, сите проповедници кои што проповедаат а, мир и сигурност, таква теологија, say they, that is not okay to make a comparison between Israel and the Seventh Day Adventist Church. велат дека не е добро да се прави споредба помеѓу древниот Израел и црквата на адвентистите на седниот ден. But Hosea said that my people is destroyed by the lack of knowledge. Но Осија вели, изгине мојот народ заради недостиг на знаење. The knowledge of my will, said the Lord. познанието на мојата волја, вели Господ. And when he showed, his will to his prophet, И кога Господ ја открива својата волја на своите слуги пророците, he put in comparison these two churches. Конкретно преку Елена Вајт, Господ самиот прави споредба помеѓу овие две цркви, израелската и еднотишката. And he said, they did not enter into the Canaan because of unbelief, murmuring and rebellion. И Господ вели дека израелците не влегле во ветената земја заради неврство, мрморење и бунтовност. And about us the Lord said, а во врска со нас Господ рече Истите гревови го одложиле влегувањето на современиот Израел во небесниот Ханан. Холкова? Во нито еден од овие два случаи не можеме да ги обвиниме Божите ветувања. Неверството, световноста, непосветеноста и кавгите меѓу оние кои се сметаат за Божи народ, не задржаат толку години во овој свет на грев и страдање. The same sins. Истите гревови. My dear brother, Драги браќа и сестри, if these words are real, ако овие зборови се вистините, until now we haven't manifested the real faith. Ако овие зборови се вистините, Тогаш тоа значи дека до сега ние не сме ја манифестирале вестинската вера. We have murmuring. Ние сме мрмореле. And we were a rebellious people against God. И ние сме бунтовен народ против Бога. If they are true. Ако овие зборови се вистините, they are true or not. Дали се овие зборови вистините или не? Some will say, praise the Lord that they are not true. Некои би рекле, слава на Бога што не се вистините, But they are true. но тие се вистини. Because the word of God is true. Затоа што Божито Слово е вистина. So we have to work Значи, треба да работиме, to make some steps from unbelief to belief. да направиме некои чекори од неврство до вера. From this form of godliness to the real godliness. Од оваа форма на побожност, обличе на побожност, во вистинската побожност. Because we have a work to do. Затоа што има постои дело што треба да го завршиме. Ке преминеме на следниот цитат. Had the Church of Christ done her appointed work as the Lord ordained, доколку Христовата црква ја извршеше определената работа, а онага како што тоа Господ го наложил, the, the whole world would before this had been warned. Целиот свет до сега би бил предупреден. and the Lord Jesus would have come to our earth in power and great glory. И Господ Исус во сила и голема слава би дошол на нашата земја. Again, she is speaking about what could have been happened. Ова е копиш на вековите, првиот цитат. Еле Вајд зборува за тоа повторно што би можело да се случи, што ќе се случеше. Look please at Сега да видиме втори цитат од деветата книга на сведоштвата црквата, 29 страница. Кога секој Христов војник бие извршувал својата должност, кога секој стражар на зидовите на Сион би трубел со разбирлив звук, светот одамна ке беше опоменат, меѓутоа делото со години заостанува, додека луѓето спија, сатаната не претекна. I think you know that in uh, the past, in the time of war, the people sound the alarm using trumpets. Верам знаете дека во минатото за време на војна а, војската добивала команди преку звук на труби. But not only the alarm. Но, Go ahead. Okay. They also sound from the trumpets for different other events. Исто така, трубите ги користеле и за други цели, за објавување на разни други настани. And there was a special sound of the trumpet where was the time to sleep. И постоел дури и замислете. <laughs> постоел таков трубен сигнал кој што им кажувал на израелците кога е време за спиење, да си легнат. Don't, don't, don't, don't smile, because if the man with the trumpet sound the sleep sound when is the time was, was when was the time for the war И ова не е смешно, бидејќи ако некој погрешка, например, трубел звук за спиење, сигнал за спиење, тогаш кога требало да се појде во војна, how do you call a man like this? Како би го нарекле тој човек што дава погрешни сигнали? Traitor, traitor. Предавник. Yes, yes, yes, you have right. So, you are, we are with the church of God when we are giving to the trumpet a certain sound. Ние сме соединети со Божијата црква, ако трубиме јасен, разбирлив звук. The world must see in us a sense of danger, a feeling of danger. Значи, луѓето треба да ја примат пораката, о, да, да сватат од нас, од нашата порака, дека престои, дека е тревога, треба да се растревожат. Аларм. That we are not satisfied with what happens in this world near us, at our jobs, schools. Дека ние не сме задоволни со тоа што се случува во овој свет, на нашите работни места, училишта, воопшто. They must see that we are waiting something good, something real good тие, значи сето да треба да види во нас дека ние очекуваме нешто многу подобро од ова сега. Преминуваме на третиот цитат. Доколку се оствареше Божјата намера во проповедањето на веста на милост на светот, Христос ќе дојдеше и светите ќе беа пречекани со дојде во Божиот град. So we do certainly have a whipping wall. Значи, ние навистина имаме еден наш дзид на плачот. Тоа е дзид кој што ние самите си го изградивме. Дзид кој што го изградивме со неверство, бунтовност, мрморење и многу други нешта. I want you to go with me now to another quote from 1901. Сега би сакала да преминеме на еден друг цитат од 1901 година. Ellen White many times spoke about what could have been. На многу места Елена Вајт зборува за тоа што можеше да биде. Now she's making a declaration Сега таа објавува that should stir us. нешто што треба да не, да не растревожи. Да го прочитаме. Може би, поради непокорност, ќе мораме уште многу години да останеме на ова место, како што се случило со синовите Израелови. Но заради Христа, неговиот народ не треба врз гревот да додава грев, обвинувајќи го Бога за последиците од својот погрешен пат. In 1901 she said we may have to remain here. Во 1901 година Елена Вајт рекла уште многу години може би ќе останеме во овој свет. And now in 2018 we are still here. И сега во 2018 година ние сме се уште тука. Because of Поради што? Непокорност заради непокорност. Непокорност кон што? На што сме непокорни? The word of God. Божето Слово. Let's go now further. Да одиме понатаму. I want to start discussing about the work commissioned to the Seventh-day Adventist Church. Ми сакам да почнем да дискутирам за делото кое што и било наложено на адвентистичката црква. Because our commission is um, important in regard to Jesus coming. Бидејќи тој налог е многу важен во врска со второто Христово доаѓање. And let's read a passage from Testimonies, volume 9, page 19. И да прочитаме уште еднаш еден текст од Деветата книга Сведоста до црквата, 19 страница. Во посебна смисла, адвентиста на седмиот ден се ставени во светот како стражари и носители на светлината. Ним им е доверено последното предупредување и упатено на светот кој пропаѓа. нив ги осветлила прекрасната светлина на Божијето Слово, ним им е доверено дело од исклучителна важност, објавувањето на веста на првиот, вториот и третиот ангел. Не постои друго дело кое би имало толку големо значење. Тие не смеат да дозволат ништо друго да го заземе нивното внимание. How many of you Колку мина од вас can trust in themselves that they real are watchmen and light bearers? Колко ми од вас може да верувате во самите себе си дека сте поставени, дека сте стражари и светилници? Because God says that we have set in the world to be watchmen and light bearers. Бидејќи самиот Господ вели дека ние сме поставени во овој свет за да бидеме тоа, стражари и светилници. How many of us are doing this today? Колко мине од нас го прават ова? Колко мине од нас стражарат и светат? Колко мине од нас даваат светлина, зрачат светлина на светот? Светлина од Божјото Слово. If somebody will come to you and will, will say to you, Ако некој дојде и ви рече, I've started to read the Revelation, the book of Revelation, почнав да ја читам книгата на Откровението, and I've heard that you Adventists are familiar with Revelation. и слушав дека вие, адвентистите, го познавате Откровението. I have a question. Имам едно прашање до вас. What is the angel from a Revelation chapter 18, what he is doing? Што значи овој ангел од Откровение 18 глава? Што прави тој? Which is his work? Кое е неговото дело? What he must accomplish on the earth? Што е тоа што тој треба да го направи на земјата? What would you say to him? Ако некој ви дојде со вакво прашање, што би му одговориле? Ние. Повели Санде? Како се викаше? Санде? Санде се викаше, нели? Не ме чудо, добро. part of the answer, but it's not the answer. Благодарам, тоа е еден дел од одговорот, но не е самиот одговор. It is my aim for this meeting to study the fourth angel, angels from Revelation 18 in this week. Целата ова седмица, значи, цело време, значи, кога ќе бидам тука, мојата цел е посебно да се сосредоточиме на овој четврти ангел, така наречен. We have said that we will study the latter rain and the loud cry. Рекосме дека ќе го проучуваме позниот дожд и гласниот вик. We will, start with the loud cry. Ќе започнеме со второто, со гласниот вик. So I want us to study and to answer to a question what is the loud cry. Писакал да започнеме да проучуваме и да одговориме на прашањето што представува гласниот вик? Што е тоа? But before going to the slide, to the code to read, Но пред да го почитаме цитатот од овој слайд, please, everybody of you think, ќе ви замолам сите, размислете, what do you think, what do you know about the loud cry? што се знаете за гласниот вик? Што вие знаете, што се нау- сте научиле до сега? Што е тоа? What is the loud cry in your understanding now? Што е гласниот вик за вас во вашето разбирање. Значи. Размислите малку. Значи, размислите прво што вие мислите и знаете за тоа, а сега ќе го почитаме цитатот. Третата ангелска вест треба да го осветли светот со својата слава, но само на оние кои ги поднеле искушенијата во силата на великиот ќе им биде дозволено да земат удел во незиното објавување, кога таа ќе прерасне во гласен вик. So what is the loud cry? Значи, што представува гласниот вик? The third angel message. Значи, гласниот вик представува објавувањето на третата ангелска вест. Do you know when this angel preached for the first time? Дали знаете кога овој, кога третиот ангел почнал за првпат да проповеда? It was past. Во минатото. It is present. Во сегашноста. Or will be future. Или допрва за првпат ќе почне да проповеда во иднина. So when the Значи, кога третиот ангел почнал да проповеда за прв пат? Кога почнал? Ке имаме, ке имаме еден посебен цитат за ова прашање, ако не знаете. But what we must know for the moment Но оно што треба да го разбереме за момент е дека оваа порака, пораката на третиот ангел must transform must be transformed into a loud cry. Е нешто што треба да прерасне Значи, праката на третиот ангел е нешто што треба да прерасне во гласен вик. So it is something that has transformation. Значи, Третата ангелска вест е нешто што во себе има преобразба. Нешто, и, и постои нешто што ќе ја преобрази оваа порака, ќе ја претвори во гласен вик. Now, we stop a Да застанеме за миг. To remember something. И да се подсетиме на нешто. before taking the people of Israel outside of Egypt, Пред да го изведе израелскиот народ од Египет and bring them to the Canaan country, и да го доведе во Хананската земја, the Lord sent Moses with the gospel to them and also to the E- Egyptians. Господ го испитал Мојсеја со Евангелие, со радосна вест до нив, до израелците, но не само до нив, туку и до египјаните. Дали ова јасно? Господ го проповедал евангелието и на евреите во Египет, но и на египјаните и на сите други што биле таму во тоа време, пред да го изведе својот народ од робство. In September, we have studied that the same thing happened when God called Abraham to get out of Babylon. Во септември проучувавме исто така за истото, како Господ а, го направил истото пред да го изведе Аврам од халдејската земја. And also we have studied in September and last evening Исто така проучувавме и во септември и синоќа. that at the moment of the, the end of the earth's history, God also is preaching the gospel in the three angels' messages. дека во последното време, на крајот од земската историја, Господ повторно проповеда едно Евангелие во вид на тројна ангелска вест. And we know that these three messages is a threefold messages. It's one, it's one message in three parts. И Ние знаме дека ова е една порака во три дела или тројна порака, затоа ја нарекуваме така. And the third part or the third angel must transform in a loud cry. А третата порака или третиот дел од оваа вест е нешто, пораката на третиот ангел што ќе прерасне во гласен вик. What? Што? Each is. What is the event that will transform the third angel into a loud cry. Што е тоа или кој е тој настан кој што ја ќе преобрази третата вест во гласна вика? Think what you know. Размислете што знаете. Think what you know about the third angel's messages. Размислете што знаете за ова дека третата ангелска вест ќе прерасне во гласен вик. И споредете го тоа што досега сте го знаеле со следниот цитат. Ева Еве го следниот цитат, ова од рани списи. Видов како некои ангели брза кон и од небото, спуштајќи се на земјата. И повторно искачувајќи се на небото, вршејќи подготовки за некој важен настан. Тогаш ја слушнав друг мокен ангел на кого му беше наложено да се спушти до земјата, да го соедини својот глас со гласот на третиот ангел и да ја даде сила и мок на неговата порака. Голема сила и слава му беа дадени на ангелот И кога се спушташе, земјата беше осветлена со неговата слава. Светлината која што го следеше овој ангел продираше на секаде и тој викаше со силен глас Вавилон големиот е паднат, паднат и стана живеалиште на демони и секој нечист дух и гнездо на секоја нечиста и замразена птица. Пораката за падот на Вавилон, како што е дадена од вториот ангел, е повторена – со додадено напоменување за изопачувањето кое што има влезено во црквите од 1844 година. Делото на овој ангел доаѓа во вистинско време, за да се соедини во последното големо дело на третата ангелска вест, како таа би прерастала во гласен вик. На тој начин, народот Божи ќе биде подготвен да обстане во часот на искушението, со кое што тие наскоро ќе треба да се соочат видов голема светлина како почива врз неф и како се соединети бестрашно во објавувањето на третата ангелска вест. Now, I cannot impart to you the full meaning of what we have read. Јас не можам да ви го пренесам целосното значење на ова што го прочитавме. I can only give you the information. Јас можам да ви дадам само информација. But now God can, can give to you Но самиот Бог е оно што може да ви даде целосно разбирање на ова. The, the full meaning of this passage. Целото значење на овој цитат. Ask for it. Побарајте го тоа. Please open the Bible in the book of Jacob. Да отвориме Библијата во Јакововото послание, посланието на Јаков. Chapter 1, verse 5. Прва глава. James, Јаков. chapter 1, verse 5. Добро си рече Јаков. Јаков. Да. Значи, послание на Јаков. Прва глава, which verse? 5. Прва глава, петиот стих. Јаков, прва глава, петиот стих. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја побара од, од Бога, кој не сите им дава изобилно и без приговарање, и ке му се даде. So, This verse is inviting us that if we are considering that we are in lacking of uh, wisdom, Значи, овој стих не повикува дека ако сметаме дека ни не достига мудрост, we should ask for wisdom from God. Треба да ја побараме мудроста од кого? Од Бог. He will give his wisdom to all. Бидејќи ако побараме тој ќе ја даде, ќе ни даде мудрост на сите. So, if we want wisdom in regard to what we have read here, значи ако нам не треба мудрост за да го разбереме ова што го прочитавме тука во рани списи, ask it from God. Побарајте од Бога да ви даде таква мудрост. And it shall be given to you. И ќе ви биде дадена. Ако побарате, ќе ви биде дадена, вели Јаков. But, Но, шестиот стих. Но, но да моли со вера и никако да не се сомнева. Зашто оној кој се сомнева прилега на морски бран, кога ветрот го издига и го растура. So ask for wisdom with faith. Значи, барајте мудрост, но барајте со вера. Not wavering. bez somnevanje, bez kolebanje. Maybe someone from you can ask why we should waver. Možemo neko ki praša, a zašto bi se kolebali? Because of the responsibility that comes from this knowledge. Možda se pokolebame zaradi odgovornosti koja što proizleguva od ova znanje, od ova mudrost. God will not give us wisdom in knowledge of His will. Господ нема да ни даде мудрост за познавање на неговата волја without a responsibility. без одговорност која што следи со тоа. Which is our responsibility uh, having in mind that passage from page 19 Testimonies 9. Која е нашата одговорност од оне предходен цитат од де, книга на деветата книга на сведоштва, 19-та страница, што го прочитавме? Значи овој. Nine testimony. А, One Уште еден по... Да. Back, back. Okay, Е овој, да. Која е нашата одговорност според овој Дека адвентистите на седмиот ден се поставени во светот како што? стражари, стражари, стражари и носители на светлина или светилници. So, if we will ask for wisdom in the knowledge of the will of God, Значи, ако ние побараме мудрост за познавање на Божијата волја, и ако го побараме со вера, ќе го примиме тоа знаење. Because God wants us to be watchmen and light bearers. Затоа што Господ сака да бидеме стражари и светилници. But we prefer to stay idle. Меѓутоа ние преферираме, предпочитаме да бидеме неактивни. In standby as a computer. Или како компјутер, значи, во стендбај. and not willing to work for our Lord, не сакајки да работиме за нашиот Господ, he will not give to us the meaning, the spiritual meaning of the truth. И штом не сакаме, тој нема да ни го даде духовното, вистинското значење на вистината. We will have only the information. Ние само ќе имаме информација. The knowledge. Некакво знаење. Do you know what is knowledge? Дали знаете што значи зборот знаење? There was a socialist in uh, United States, Alvin Toffler, Имало еден социолог во а, Соединетите држави, а, како беше? Alvin Toffler. Арвин. Alvin Toffler. Алвин. Алвин Тофлер. who said that knowledge is power. кој што рекол знаењето е мок. And there was a time when I when I was believing that knowledge is power. Значи знаеме од каде го препишале, да, го препишале, го препишале. И еднаш во минатото јас <laughs> сметав дека знаењето е мок. And in one sense it is power. И во еден смисол знаењето е моќ. I don't say that it is not power. Не велам дека не е моќ. It is power. Знаењето е моќ. But let's see what kind of power. Но да видиме каква е таа моќ. Please open the book of uh, 1 Corinthians chapter 8 verse 1. 1 Corinthians chapter 8 verse 1. Да отвориме во првото послание до коринтијаните, 8 глава, првиот стих. Прва Коринтијаните, осма глава, првиот стих. I don't know if you have the same translation as me in English, in Romanian is different. Не знам каков е вашиот превод, англискиот и романскиот превод тука се разликуваат. I'm interested in the, the, the last part, knowledge. Но знаењето возгордејува. Knowledge. Puffed, what means puffed? puffed? Uh, Next one. Uh, to make one uh, pride. Ah, pride. Yeah. Okay. You have the same word as in Romanian. Значи, вашиот превод го користи истиот збор како романскиот превод. Возгордејува. But in English... Но на англиски puffs up, значи ве надувува. Yeah, it's puff. Знањето ве надувува. Ве пумпа. As the blow. <laughs> како балон. No power at all. Нема никаква мог во такво нешто. Well, па, That knowledge. There is a power can explode. Oh, no, no. there is no power in that knowledge. Нема никаква мог во едно вакво горделиво знаење. It is only human power. Тоа е само една човечка мок. When compared with the power of God is nothing. Која што споредена со Божјата мок е ништо, нула. So What I want for you Оно што сакам за вас is to understand this, these messages in their power. е да ги разберете овие пораки во нивната моќ, во нивната сила. Not in their information, не како информација, as a knowledge, како знаење, intellectually speaking. Говорејќи интелектуално. But as the word of God sent to us to transform us. Току како Божјо слово да ги разбереме кое што ни е испратено за да не преобрази. So, if we are looking to the quote, значи ако погледнеме цитатот, we are seeing angels hurrying back and fro from heaven. Гледаме дека Елевајд видела како некои ангели брзаат, одат кон небото и од небото назад на земјата. Некои, значи, забрзано се семнуваат на земјата, некои други се качуваат на небото, забрзано. So they are not going uh, Значи, не се движат по полека. Значи, или колебливо, или ноншалантно, или They are going in hurry. Туку се брзаат. There is an important evening taking place. Затоа што еден многу важен настан треба да се случи. I was in a city some times ago. Пред некој време бев во еден град. With two friends заедно со двајца пријатели. And one of them was a worker in the company of the other. И едното тие беше вработен во фирмата на другиот. Uh, we were with the same car. Одевме заедно во иста кола. And I forgot something in the car. Јас заборев нешто во автомобилот. And the, the worker of uh, my friend said to me, I go to bring it to you. И работникот, значи што бил вработен во фирмата на другиот пријател, ми рече ќе се вратам јас до автомобилот да ти го донесам тоа. And he starts something like a running. something like running. И почнал малку да се движи забрзано, како, како да подзатрчува. He was running very slowly. Значи, трчеше, ама бавно трчеше. And his boss told me. И неговиот газда, тогаш ми се обрати мене и ми рече, Have you saw him running till now? Because I never saw him running since he worked with me. Дали си го видел порано да трча, бидејќи јас до сега го не е видено да трча откако е вработен кај мене. And they ask him, and when is some emergency to your job, what he is doing? Значи, кога имате нешто итно во вашата работа, што правите? He said to me in the same style. Slowly, slowly, значи, на работа дури и кога е нешто итно, овој работник едноставно се движеше и работеше многу бавно, I, I told, опуштено. I told you this to have a comparison. Ова го кажувам за да направиме споредба. Because I'm sure that when it comes about you, your work, your home, uh, maybe we'll consider that the other one are not doing the things exactly as they must do. Велики кога се гледаме себе си, нашето семејство, другите луѓе на работа и така натаму, може да помислиме дека тие не го прават онака делот како што треба да го прават, да се вршат својата работа. They have a style of running. Тие може би имаат стил на трчање. They are doing the job with calm. Меѓутоа, делото го вршат многу опуштено, смирено. And you don't want this to be. А вие не би сакале така да работат за вас. The same thing is also real for what we read about the third angel message transforming into a loud cry. Истото е случај и со оно што го прочитавме, како третата ангелска вест ќе прерасне во гласен вик. Angels in heaven are in hurry. Божите ангели на небото се брзаат preparing for the fulfillment of some important event. Подготвувајќи се за еден многу важен настан. So, if you see your boss running to do something, what you do? Ако го видите вашиот шеф како трча да да направи нешто, што ќе правите вие? Stand, stand by and watch. Let me, oh, yeah. Stand by and watch. Ние ќе си застанеме и ќе си гледаме сеир. When we see angels hurrying for an event, important event, taking place on the earth, what we shall do? Ако гледаме со духовни очи по овој цитат гледаме како ангелите се брзаат, Божите ангели се брзаат во исчекување на некој важен настан што треба се случи на земјата, како ние реагираме, како ние треба се однесуваме? Will they impart their spirit to us? Дали тие ќе ни го вложат тој ист дух на итност во нас, Што е тоа? Кој е тој важен настан што тие го очекуваат? во визијата на Елена Вајт, Таа видела еден друг мокен ангел. Commissioned to go down to the earth кој што имал налог да се спушти на земјата and to unite his voice with the third angel voice И налогот би му бил да го соедини неговиот глас со гласот на третиот ангел. And to give and force to the message of the third angel. И на тој начин да ја засили, да даде моќ на пораката на третиот ангел. And she said, И таа вели, Great power and glory were imparted to the angel as he has as he descended. The earth was lightened with his glory. голема сила и слава му беа дадени на ангелот и кога се спушташе, земјата беше осветлена со неговата слава. Do you remember that I asked you what, which is the work of the fourth angel from Revelation 18. Се сеќавате кога да ве прашав, ако некој ве праша, кој е делото што треба да го направи овој четврти ангел од Откровение 18 глава? The work of that angel from Revelation 18. Значи, делото на ангелот од Откровение 18 глава е is to come down to the earth е да се спушти на земјата to unite his voice with the voice of the third angel да го соедини неговиот глас со гласот на третиот ангел and in their united voices they shout with a loud cry the third angel message и така соединети во глас заедно во гласен вик да ја објавуваат третата ангелска вест. Please look at the quote, the passage in, in red, the second one. The work of this angel came in Да го прочитаме уште еднаш само нагласениот дел со во црвено, кој што вели делото на овој ангел доаѓа во вистинско време за да се соедини во последното големо дело на третата ангелска вест, како таа би прераснала во гласен вик. So you understand? Сега го разбирате ова? These two angels are connected. Овие два ангела се соединети. The fourth is sent to give power and force and strength to the third. Овој четвртиот ангел е испратен да донесе сила и мок за силување на третиот. Now I have another question. Сега имаме едно друго прашање. Have the first angel descending from heaven to the earth to proclaim his message? First one. Дали првиот ангел досега се имал спуштено на земјата, дошол на земјата и ја проповедал својата вест? Во историјата на Тетичката црква, дали првиот ангел веќе ја проповедал својата вест? Да. Yes. Да. да. Have the second one do the same? Дали вториот ангел веќе ја проповедал својата вест? Да. да. Have the third one done the same? Дали третиот ангел веќе ја проповедал својата вест? Да. Now, the fourth question. Сега четврто прашање. Have the angel from Revelation 18 descended something in our past history to the earth to unite his voice with the third angel? А сега, дали овој ангел од Откровение 18 глава досега има дојдено на земјата, да, ја, да, ја, да ја даде сила да се соедини тој самиот со пораката на третиот ангел. Дали во историјата на Тишка црква се случило ова до сега? Да. When? Кога? 1888. Сам say но. Сам say но. Сам say но. Okay. So we have to answer in, and no. Да and no. Значи имаме и да и не. Не? Не. Не, не по грчки да. So we will have to discuss about this issue because everybody must say yes or everybody must say no. Сега, значи ова ова прашање треба да го проучиме така добро да сите се согласиме или во да или во не. Now you can say also yes or also no. Значи може да речете и да исто така и не. But at the end of this week Но, на крајот, значи, следниот викенд, you must say either yes, either no. Треба да речете или да, или не, а не и да, и не. If you cannot give a whole answer, yes or no, Значи, ако не можеме а, да дадеме а, <laughs> да, или, како беше парламентарниот збор, а, консензус, да. Ако, ако не можеме да дадеме консензуален заеднички одговор или да, или не, на крајот од овие предавања, следниот викенд, I will be guilty that I was, uh, тогаш јас ќе бидем виновен што I'm a thief of your time. што го украдов вашето време. So, значи не ве получив како што. I will have a responsibility. Значи јас имам одговорност to help you to take a decision. Да ви помогнам да донесете одлука. A certain one. Известна одлука. Everybody will say yes. Така што сите да кажат да. Or everybody will say no. Или сите да кажат не. Значи, така добро да ја получиме темава, да кажеме или да сите, или сите да кажеме не. We go to the next, last, uh, quote. Преминуваме на следниот цитат. Како што е проречено во 18-тото поглавје на Откровението, оние што носат последната опомена против дзверот, мораат со голема сила да ја објавуваат веста на третиот ангел. А пото, добро. Добро, го знаеме цитатот од самиот текст во Откровението, како гласи, и сега само трвената реченица на крај. Тоа е пораката што Бог ја дал да се објави со гласниот вик на третиот ангел. So the third angel message must да. sound with a loud voice. Значи, третата ангелска вест треба да се објави со силен глас. This is the message that must be sounded. Тоа е пораката која што Бог ја дал да се објави со гласниот вик на третиот ангел. So we have a message about Babylon. Значи имаме една порака во врска со Вавилон. About his falling, falling. Со падот на Вавилон. We have a message about the beast. Имаме порака во врска со дзерот, About commandments of God and the faith of Jesus. Во врска со Божите заповеди и верата Исусова. And these two messages united И овие две пораки соединети треба да бидат објавени со разбирлив звук во гласен вик. И сега прашањето е Дали ние имаме мок, сила за гласниот вик? Do we have power to fight with the giants of this world while we are preaching the loud cry? Da li nije imame moć ili sila pred džinovite na ovaj svet, dodeka ja propovedame ova poraka glasni od We don't. I'm glad that you say with God's help, we may have. I'm, very glad that you said we don't have. Много ми е драго кога рековте дека ја немаме таа моќ. Because doing so you recognize your Бидејќи на тој начин вие ја признавате вашата немаштија, вашиот недостиг, вашата немоќ точно. Сиромаштија, беда, Because if you recognize our weakness, затоа што ако ги признаеме нашите слабости, we know that God, the word of God is powerful in our weakness. Знаеме како што е пишано дека Божјата мок се усовршува во нашите слабости. And if we are asking God, и ако ние побараме од Бога, to give to us what we are lack in lack. Да ни го даде тоа што ни недостига, што ни фали. He will give. Тој ќе го даде. But he will give. Но ќе го даде and will take something. На тој начин што ќе земе и нешто од нас. He won't give if he cannot take something. Тој нема да даде без да земе нешто од нас. You understand? Го разбирате ова? To give да ни даде, значи треба да, да продаде нешто. For example, in English, when we say forgive, that means to forgive. Значи, на англиски зборот за простување, forgive, буквално значи за давање, <laughs> за даде. We have two words, for, this for. Значи имаме for, за, and give, to give. И give, да дадеш. And the English word forgive means to give for. И на тој начин англискиот збор за простување значи да дадеш за, да дадеш нешто за. So when God forgives, значи кога Господ ни простува, in order for him to can forgive, за да може тој да ни прости, he gave something. Тој нешто ни дал, за да може да ни прости, Господ нешто дал, нешто жртвувал. Ни го дал Исуса, неговиот син за нас. Тој не може да ни прости нам без да го примиме неговиот дар, Исуса. And Jesus is not received in declarations of faith. А Исус не се прима само со исповедање на вера. Jesus is received in a change. Renounce to something. Exchange. Exchange. Да. Renounce to something to receive something. За да го примеме Исуса, треба да се откажеме ние од нешто и на тоа место, значи да може да влезе тој да се испразниме ние од нешто, за да, да направиме една, една таква трговија, значи, една таква размена. Да го примиме Исуса, што Господ го дава, а ние се откажуваме од нешто друго. Даваме ние нешто наше од себе, го отфрламе. change, like И оваа размена е ваква. The old man Стариот човек for the new man за новиот човек. Uh, значи, не се работи за подобрување на стариот човек. Туку е една вистинска буквална размена. го, Го давате, го отфрлате стариот човек за да го примите новиот човек. Only with this exchange, само со оваа размена we can be може да бидеме the people through whom God will give the loud cry. Можеме да станеме луѓето кои што низ преку кои што Господ ќе го објави гласниот вик. God is not looking to declarations. Значи, Господ не бара од наша страна да објавуваме со зборови или да исповедаме. Исповед на вера. God is looking to our willingness to renounce, to give up the old man. Оно што Господ го бара од нас е нашата волја да се согласи, да го да се откаже, да го отфрли стариот човек. And when he will see that we ha will have this wish, this desire. И кога Господ ќе види дека на вистина имаме таква желба во срцето, да го отфрлиме стариот човек. He will start to work. Тогаш кога ќе почне да де, делува во нас. May God bless us to Нека Господ не благослови да можеме да разбереме that we don't need to have only a facelift дека нам не ни е потребна само а, шминка или а, маска за лице, да. Туку да бидеме вистински народ на живиот Бог. Please don't forget my request for this week. Ве молам не го заборавајте моето барање до вас мојата молба за оваа седмица. Значи, оваа седмица да ја посветиме без ништо од овој свет, радио, телевизија, вестници и така натаму. Оваа седмица да, да го ставиме се тоа на страна, прочувајќи ја поракава. За да може Господ да делува мокно во вашиот живот. Нека Господ ве благослови. Амин.